Arbaretoi povus igi urboin pli climat resistai. Arbaretoi, kiwi ne estas multe pli grandai la terreno de unu familia domo, ili povus contribui igi niain urboin pli climat resistai. Tiu proiecto nun estis presentita dum tagoi de la climato en Vieno. La arbaretoi povus farigi insuletoi de spezia diversetso, mese de domai peisagioi. Ili povus contribui al climatizado, cae ensorbi aquon cae carbonon, diris scienzistino de la Federazia Esplor Centro pri Arbaro. Cune cun gecolegoi, si plantis arbetoin cae arbustoin sur areoi en grandezzo de quincen gis mil quadratai metroi, sur ciui antaue crescis nur malabunda herbo covrajo. Exemple ni plantis argentain tilioin, purpurain salicoin, aceroin, cae lupolain fagoin, sed ancau variantoin de fraxenoi, pri ciui ni credas che ili estas resistivai contrau la actuale furora infecto per fungoi, si raportis. Cromeni plantis multain arbustain spezioin, kiel cratagon, alison, cornelan cerison, cae cidonion. Kiel subcrescajo, servas exemple diversae specioi de rosoi. La arboi cae arbustoi estas enigitai ciel plantetoi, ciui ne costas tro da mono. Post mal multae da prisorgado de la crescado, ili devas mem, sen helpo, plue cresci tio same sparas costoin por la municipoi cae urboi, si diras. Tio tamen postulos iom da acceptemo flanque de la logiantaro. Char post iom da tempo mult spezia arbareto aspectas ciel sovageio, do ciel neprisorgata areo, ciel la plantoe crescacias en Vieno, cae en du proximae urboi, la esploristoe precise observas kiel disvolvigas la specia diversetzo exemple de la plantoi, de la birdoi, rongiuloi, insectoi, cae microorganismoi. Ciui quantoi da carbono tie amasigas, cae kiel shangigas la microclimato. Rilate al tio disponeblas ancora o tre mal multae datumoi. Tial ni volas quantigi, ciom vere al portas tia arbareto, diras la sciencistino. Tiel estis observatae inter alie plei diversae curs caraboi, cae la apero de abeloi estis precise documentita. Birdoi, laula esploristoi, havas tie multain eblezoin por cascisin, set principe prosperas en tia arbareto, subite multe plida diversae plantoi ol sur la falcita herbeio antaue, raportis la faculino. En unu loco mi havas exemple multege da mussoi, ciui antaue tiene havis viveion, cae por ciui la nova arbareto estas tre bonvena. Ili ja fossos en la grundo ce la arboe, sed tio estas parto de natura proceso.